од овој краток филм, она што најдобро ќе го запаметите се последните сцени. И токму за нив ќе разговараме оваа вечер. Почнувајќи од 45-тиот стих, ќе ги повториме уште еднаш овие зборови. Тогаш мнозина од јудејците, вели ревидираниот превод, што беа дошле со Марија и видоа што направи Исус, поверуваа во Него. Што мисле, што значи ова дека јудејците поверуваа во Него? Поверуваа дека тој е Месија. Поверуваа дека тој е Спасителот. Поверуваа дека тој е Син Божи. Станаа негови следвеници. Но кога поверува, откако видоа со своји очи, дека некој што бил мртов четири дена, излегол жив од гробот на Христова заповед. Со чија вера можеме да ја споредиме верата на овие јудејци? Кој од Христовите ученици Сега внимавайте на ова прашање. Кој од Христовите ученици поверувал во Христа, откако го видел жив и воскреснат? Сите, <laughs> тоа е точниот така. одговор. Сите, не само Тома. Сите до еден беа неверници се додека го видоа Христа. Тома само бил поголем неверник од останатите. Односно, попаметен од останатите. тоа во секој случај, и неговата вера била иста како и на останатите апостоли. Да продолжим понатаму со 46 стих. Некој од нив, значи од јудеците кои што поверуваа, отидоа кај фарисеите и им рекува што направи Исус. Сега фарисеите се соочуваат со извештај од прва рака, од сведоци на Лазаревото воскресение. Дали тука, во овој момент, првосвещениците и фарисеите се посомневаа во тој извештај? Дали тие го прифатиле извештајот дека Исус го воскреснал Лазара? Да. Тие не се посомневале во извештајот. Тогаш зашто и тие не станале Христови ученици? Овде имаме случај во 47 стих, имаме случај на верски водачи соочени со доказ, дека Исус има божествена мок. Се разбира, тоа не бил првиот пат. Да, Лазаревото воскресение се наоѓа во Евангелието според Јован 11 глава. Ова не било прв пат верските водачи на Израел да се соочат со доказ дека Исус има божествена моќ. Меѓутоа, ова бил најголемиот доказ. Знаете, како што беше речено, сите предходни чуда Христови биле нешто помалку од ова. Дури воскресението на Јаировата керка, дури и воскресението на момчето од Наин, биле настане што се случиле пред овие да бидат погребани. За Јаировата керка пак смртта неизина била толку тазе, а и самиот Исус, бидеќи ја нарекува смртта секаде сон, па е и тука, во случајот со Лазара, Некои ги извртеа неговите зборови, сакајќи со тоа да докажат дека ете и самиот тој не, не верувал дека била мртва. Мегуто Исус вели за Лазар дека, дека заспал, дека има сон, иако бил четири дена во гробот. Зошто сега првосвещениците и фарисеите не станале Христови ученици, како оние јудеци кои што го видоа чудото и поверуваа во него? Зошто? Тука се работи за еден случај кој што не би посакал никој од вас да се најде во него. Кој е тој случај? Тој е случај на хула на Светиот Дух. овие верски водачи веќе неколку години пред тоа имаа похулено на Светиот Дух. Уште од денот кога Христовата божествена сила ја прогласија сила на Велзевул, односно демонска сила, тие похулија на Светиот Дух. Од тогаш натаму, најголемите докази Исус да ги направи, тие ќе ги прифатат доказите, нема да ги порекнат, тие ќе веруваат во нив, меѓутоа, тоа нема да ги направи Христови следбеници. Тие се ногиат во слична состојба како и Луцифер. Луцифер е свесен дека Исус е Бог, Демоните биле свесни уште од почетокот на Христовата служба, дека тој е Бог, па тоа не ги направило него, негови ученици. Зошто? Зато што тие веќе имаа похулено на Светиот Дух. Тие веќе ја преминаа границата, многу одамна ја преминале границата од, од која што нема вракење. Нивното срце, така да речеме, толку е закоравено, што тие повеќе не можат да се покајат. Тоа е страшна состојба. Најстрашно во неа е што самиот таков грешник воопшто не е свесен за тоа колку е страшно. Тој продолжува да се биде безгрежен и рамнодушен во тој поглед. Така и овде правосвещениците и фарисеите, што го приме овој извештај, Тие се собраја на совет и рекоа што да правиме, овој човек прави многу чуда. Значи сега за нив Исус е проблем, иако веќе знаат дека тој има божествена мок. До сега Исус бил нивен непријател, и од сега е нивен непријател, го сметаат за непријател некого што има божествена моќ. Каква е таа состојба? Некој што е Божи син, некој што е Бог по природа, да го, да го имате за ваш непријател, за ваш противник. И да продолжувате да се борите против него. Исто како и Луцифер. Тоа представува најбезнадежниот случај. Пологично е например, да бидете никој и ништо, например, во некои поединични спортови, например, тенис или шах, да немате никаква врска од тие спортови, а сепак да мислите дека можете да војувате, да се борите и да ги победите светските прваци во тој спорт. Пологично е тоа, отколку да бидете Божи и непријател, богоборец, и да продолжувате упорно да се борите против Бога. Поголем абсурд е да се борите против Бога, отколку да немате врска од споменативе игри, а сепак да сакате да се борите со светските прваци во нив. Во ваква состојба се нашле врските водачи на Израел. Во ваква состојба се нашле и други евреи. Интересно е, не ни се кажуваат по име овие јудеци што поверувале во Исуса. Не знаеме како овие јудеци ќе се однесуваат од прилика 7 дена подоцна, кога толпата народ засилена со демонски гласови, ќе вика распни го, распни го. Што решаа да направат овие водачи? Видите колку логично размислуваат. Ако го оставиме така, сите ќе поверуваат во Него. Замислете. Ако го оставиме така, значи, не ако станеме негови ученици, Само да си стоиме на страна. Ако го оставиме така, сите ќе поверуваат во него. Која е причината што евреите 20 векови после ова не веруваат во Исуса до ден денес? Која е причината што еврејскиот свет до ден денес, до 21. век, 2000 години подоцна, се уште не верува во Исуса. Според логиката, според логиката на самите нивни водачи, причината е што овие водачи направиле се за да тие не поверуваат. Ако водачите не направеа ништо против Исуса, особено ако не направеа ништо после лазаревото воскресение, значи замислете, ако верските водачи не превзедоа ништо против Исуса во последните седум дена од неговата служба и од неговиот земски живот, сите евреи ќе поверуваа во него според нивната логика. Значи, постои еден клучен момент во кој што водачите завземаат став против Христа и по нивен пример се поведува народот. Овој клучен момент се повторува постојано во историјата на Божиот народ. Која е причината што некои народи, например, некои западни народи, не ја прифатија реформацијата, иако таа во нив едно време имаше големи успеси. Такви нации беа Франција, Чешка, Словачка исто така покрај неја, половина Германија, Словенија, Хрватска. Зашто ден денес тоа се католички земји? Зошто адвентистите ја отфрлија и ја прифатија пораката за оправдание со вера 1888 година. Се се тоа повторување на една иста историска ситуација во која што водачите во клучен момент ја отфрлаат вистината, завземаат став против неа и што се случува како последица? Како последица, народот го завзема истиот став. Оди по нивниот пример. Денови имавме прилика последниве два месеци да се увериме во вистинитоста на ова нешто од еден конкретен пример. Познаваме една група на верници, искрени верници, ревни верници, кои што според нивното сведочење имале завземено став да не дозволат дивјачка музика на еден нивен евангелски проект, а сепак тоа се случи затоа што тоа им било како што велат самите, наметнато од озгора, од Генерална конференција, конкретно, бидејќи Трансевропската дивизија, е дел од Генералната конференција. Со други зборови, кога водачите се вземаат став против вистината, тука одговорни се пред се и водачите на македонската мисија, кога водачите завземаат став против вистината, тогаш народот, обичните верници, колко и да се убедени дека е тоа лошо, ќе завземат во најдобар случај попустлив став. Со други зборови, нема да бидат упорни во противењето кон злото. Зошто? Бидеќи е многу тешко, непопуларно и врзано со последици воколку вие сте црната овца и завземете став против злото кое што преовладува и злото кое што водачите го наметнуваат во некоја конкретна ситуација. И понатаму што велат овие водачи? Значи, ако сите поверуваат во него, ќе дојдат римјаните, па ќе ни одземат земјата и народот. Ја вам го кажав лани, лани на интернет, ова му го кажав на еден еврейски рабин. Многу се противеше на Христа и на христијанството. Некако залута тој човек во еден адвентистички форум, не му беше таму место. Меѓутоа, и да, ги, ги врташе темите, значи, од она што беше тема, го врташе за да зборува против Христа. Евреите до ден денес велат дека Исус не може да биде Месија затоа што не се исполнили сите оние пророќства, например во Езекијел, Исаија и така натаму, што е запишено дека треба да се исполнат кога ќе дојде Месија. А јас му реков дека затоа што самите водачи се исплашија од тоа сценарио, од тоа месијанско сценарио. Например, Езекијел вели, кога ќе дојде Месија, и другите пророци, во Захарија го имате истото. Тогаш сите пагански народи, сите Божи непријателите ќе се соберат против Израел. Што велате овде водачите на Израел во 48 стих? Значи, ако го оставиме Исуса вака, сите ќе поверуваат во Него, значи цел Израел ќе поверува во Него, и што? Ќе дојдат паганите. Значи, тие гледаат дека ако народот го прифати Исуса како Месија, ќе се случи тоа сценарио што е провечено од Исаија, Езекијел, Захарија и компанија. Но водачите се тие што не сакаат да се случи тоа сценарио. Адвентистите со, уште малце ке можеме да велиме со векови, проповедаат второ Христово доаѓање. Се поставува едноставно прашање. Дали тие сакаат Христос повторно да дојде? Дали тие сакаат да се случат оние сценарија кои што се проречени во Библијата, дека ќе се случат пред Второто Христово доагање? Дали тоа сакаме да се случи? Или е подобро да си продолжиме да живееме вака, во мир, слобода, комфор и угодно се до нашата смрт? И после тоа сценарио нека се случи за некоја наредна генерација. Значи, истиот испит се поставува пред нас. Водачите на Адвентичката црква денес го завземаат истиот став како и еврејските водачи во Христово време. Тие не сакаат да се случи пророчкото сценарио. Евреите не сакаа за првото Христово доаѓање. Денес на христијани не сакаат за второто Христово доаѓање. Тие едноставно сакаат да си живеат во мир, слобода и безбедност во овој свет. човечки е да се плашиме од криза и да сакаме да ја избегнеме. Меѓутоа на тој начин пропуштаме да бидеме современици на најславните настани, што Господ ги прорекол во својата реч. Значи, евреите самите се криви, зашто некои месијански пророќства не се исполниле при првото Христово доаѓање. Тие секако ќе се исполнат, при второто. А еден од нив пак, Кајафа, кој таа година беше првосвещеник, им рече, вие ништо не знаете, еве го најпаметниот евреј. Значи, вие, доктори, теолози, рабини, учители, сите сте вие глупаци. Знаете, во една прилика Хитлер на своите генерали после првиот пораз Во Русија се разбира, кај на друго место. Ги нарекол сите своји генерали и фелдмаршали, сите сте вие идиоти со пилешки мозоци. А јас сум гениалецот кој што ќе исполни историската мисија на германскиот народ. Слично нешто вели овде Кајав. Вие сте глупаците. Вие не знаете што да правите. Еве, јас ке ви кажам што ќе правите. Ниту помислувате дека е поарно за нас да умре еден човек за народот, отколку сиот народ да пропадне. Со други зборови, Кајафа ја фрла коцката, што би рекол Цезар, и вели, треба да го убиеме Исуса. Зошто? Подобро е него да го убиеме, отколку да дојдат римјаните и да го истребат цел народ. Значи, Тие се плашат од пророчкото сценарио, да дојдат паганите, Гог и Магог, да завојуваат против Израел, и автоматски со тоа покажуваат дека не се надеваат на Божијата сила, не веруваат во вториот дел од тие пророчства, дека Господ ќе го избави својот народ, а ќе ги изгроми Гог и Магог и сите тие непријатели. Затоа е поарно за нас, Исус да умре. Интересно е на кој начин апостол Јован ги извртува овие негови зборови за да ги претвори во Евангелие. А ова не го рече тој сам од себе. Туку бидејќи беше првосвещеник таа година, прорече дека Исус ќе умре за народот. Но Исус навистина умрел за да се спаси народот но не само еврејскиот народ, туку да се спасат сите луѓе. И не само за народот, туку и за да ги собере заедно растурените Божии чеда. Неверните водачи растураат. Од Кајафа до Полсон сите растураат. Само во Исуса може Божиот народ да се собере. 53 стиг вели, од тој ден се согласија да го убијат. Веќе и Синедрионот донесе конечна одлука. 54 стиг вели, заради тоа, Исус веќе не одеше јавно мегу јудејците, а оттаму отиде во крај, близо една пустина, во градот наречен Ефрем, и таму се задржа со учениците своји. А се наближуваше јудејскиот празник Пасха, И мнозина од тој крај отидоа во Јерусалим пред Пасхата за да се очистат. Тогаш го бараа Исус и стоеки во храмот си разговараа меѓу себе, што мислите, нема ли да дојде на празникот? А првосвещениците и фарисеите веќе беа издале заповед, ако некој дознае каде, да јави, за да го фатат. Тука завршува 11 глава и гледаме дека токму во овој момент од историјата на еврејскиот народ, неговите водачи донесоа кобна одлука, завзедоа критичен став, на кој што дотогаш ги тераше нивното неверство, а тоа е се согласија да го убијат. Се уште целиот народ не го завзел истиот став. Дури кога Исус стоел на Маслинската гора, пред да влезе во Ерусалим триумфално на Магаре, како што прорече Захарија. Се уште не било доцна, читаме во и во големата борба, и во копнежот на вековите. Се уште не било доцна за народот. И во тој момент се уште не било доцна. Но водачите, начело со Синедрионот, веќе донесоа неотповиклива одлука која што ја запечатува нивната судбина за вечност. Донесоа одлука да бидат против Исуса. Каква одлука ќе донесеме ние? Не само како водачи, току и како верници поединечно. Дали во нашиот живот ќе постои некој момент кога ќе донесеме критична одлука. Одлука што ќе ја запечати нашата судбина за вечност. Ние може со секое, со секое попуштање кон гревот да носиме одлуки против Христа, да ја одбиваме со тоа Божјата благодат, но Господ и понатаму е долготрпелив и понатаму не чека и ни дава шанси да се поправиме, да се покаеме и да се облечеме во Неговата сила. Но дали постои момент, дали ќе постои момент кога ќе донесеме одлука против Христа, од каква и да е природа, значи се во секој случај одлука за гревот, и која што таа ќе ни биде последна, конечна и неотповиклива, непоправлива после тоа. Да не даде Господа да донесеме таква одлука, но да имаме наум дека ние не знаеме кој е тој момент. Односно, не знаеме во кој момент нашата одлука за или против Христа ќе биде последна. Може да се случи да донесете одлука и за Христа, а не да е Боже да се случи да донесете одлука против Христа, без да знаете дека тој ден е последниот ден во вашиот живот. И што правиме? Што се случува потоа? Потоа суд. Бедеќи милоста е завршена. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.